Ekainak hamaika gaur osteguna data hau berrion albistegia duzu berriozar ratiaren albiste maikizuna ze titularrarekin erekeko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi udareko zinegotziek agurrez zango diote bukatu berri den lega aldiari. Atzo osoka bilkura bi ospatu ziren berriozarko udaletxean, ez oiko osoko bilkuran aurreko hilabetean ospaturiko, oiko bilkuraren aktaun hartu eta 2000 amalau garren urteko kontu orokorra itxizen. Bigarren osoko bilkuran, ospatu berrezen ez oiko osoko bilkuraren aktaun hartzearekin legealdiari itxiera eman zitzaion. Zinegotziek eskerrak luzatu eta gurtzeko aukera probestu zuten honetan. Osoko bilkura honetan ere xabilasak zurtzi urte zalkatetzan egondakoak agur esan zuen. Larun batean, neguerdiko mabietan, udal batzan, Raul Maizak, EH Bildu alderdian zerren daburuak, alkatetzaren ardura hartuko du, udal korporazio berria osaturik. Sekretariado Gitano Fundazioak antolaturik ateirekien jarduna. Sekretariado Gitano Fundazioak dena prestu ospatuko duen ateirekien jardunerako. Horretan diplomen banaketa, elkartasun uzozketa, musika ikuskizunak, esperientzia maila eta puzgarriak izango ditugu gozagarri atxaldeko bostetatik aurrera gaur Euskal Herria plazan. Jordu hauen helburua ijitu komunitatea bera eta ijitoekin lantzen diren programak euren egunerokotasunean duten eragina ezagutzea da. Nafarroko Unibertsitate Publikoaren udako ikastaroa berrio Ekainaren hogeita bitik, hogeita bostera, de la krisis, ekonomika, la krisis, politika, transizion, konstituzion, e demokrazia trasil, 15 meizeneko ikastaroa eginen da, berrio zarko aretoan. Ikastaroa Nafarroko Unibertsitate Publikoaren udako ikastaroetako bat izanik. Matrikulazioa nupen web horriaren bidez egin daiteke baita kursos de verano abildua unabarra.es elbide elektronik elektronikora izen abizenak eta nortasun agiriaren zenbakia idatzerik informazio gila gorako iru www.berrizar.es Errealak aurrera de Vitoria gailendu zuen atzo jokaturiko final aurrekoan. Atzo aste azkenarekin Donostiako Errealak Gasteizko aurrera emakume taldea hartu zuen aurkari Euskal Herriko emakumeen 5 futbol kopako final aurrekoan. Azkenik lau eta huts Errealak aurrera de Vitoria gailendu zuen. Errealak finala Zarautzen jokatuko du abuztuaren 22 Thank you. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain serdiogarko iragarpenak garazi. Zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, hondurioz, aparrada txikiertan jagutako ditu, berezeki egunaren bigarren partean gainera xabi hauek, trumoitxuak izatearekin batera, txingorra egin dezake. Haize aldakorra eta ahul bizi biliko da, ego ekialdekoa goizean bulada gogorrekin, arratsaldean aizea ipar mendebaldera aldatu zuen da. Temperaturi daukion zuzenean nabarmen edo asko igoko dira. Eta hau izan da guztiak gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan bergiozar irratiaren sintonian, fmkoion.zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.